El Fuege Tango'nun Büyülü Kutusu Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu ha borrado que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi un Caminito que entonces estabas, dedo de Terebol y juntos en filón Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. desde que se fue, triste mi bolso, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré su paso, caminito adiós caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cargo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca Seguiré sus pasos, caminito a Dios. 95.0 Açık Radyo'da El Fuege programındasınız. Bugün yine tangonun büyülü kutusunu sizlerle birlikte aralamaya devam edeceğiz. Bugün 12 Aralık 2020. Dün 11 Aralık yani Dünya Tango Günü'ydü. Dünya Tango Günü Carlos Gardel ve Julio De Caro'nun ikisinin de aynı anda doğum günü olan 11 Aralık olarak seçilmişti. Dolayısıyla da bugünkü programa Carlos Gardel'in çok meşhur tangosu Caminito ile başladık. Dünya Tango Günü hakkında birazdan konuşacağız ama Caminito'yu söyleyen çok ünlü, dünyaca ünlü bir isim daha var. Şimdi bir televizyon programında oradaki şarkıcı ile birlikte düet yaparken size sesini dinleteceğim. Daha sonra da hem kendisi hakkında hem de söylediği tangolar hakkında e, konuşacağız. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos pasar. He he venido venido por última vez, a contarte mi mal. Cabinito que entonces estaba bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que yo. 1988 yılında Arjantin'de katıldığı bir televizyon programında şarkı söyleyen şarkıcıya eşlik eden bu ünlü isim kim acaba? Acaba bugünkü programda kimin söylediği tangolara da yer vereceğiz. Bu ünlü isim ünlü, dünyaca ünlü bir isim ama bir tangocu, hatta bir şarkıcı, bir müzisyen değil. Bu ünlü isim yaklaşık iki hafta kadar evvel kaybettiğimiz dünya ünlü futbolcu Diego Armando Maradona. Arjantin dünyada tangodan daha çok futbolla tanınıyordur tahminimizce. Ve tangocuların sporla olan ilgileri çok daha eskilere dayanıyor. Eski tangocuların at yarışıyla çok yakinen ilişkileri olduğunu biliyoruz. Hatta Carlos Gardel'in e, gizliden gizliye bir e, atı olduğunu ve at yarışına çok meraklı olduğunu da biliyoruz. Ama daha sonra at yarışı herhalde e, popülerliğini kaybediyor ve özellikle de Maradona'nın etkisiyle futbol hem Arjantin'de hem de Arjantin futbolu dünyada gerçekten ses getiriyor. Az önce dinlediğimiz kayıt 1988 yılında yani Maradona'nın efsane olduğu 1986 Dünya Kupası'ndan sonra e, bir katıldığı televizyon programındaki şarkıcıya eşlik etmesinden alınan bir e, tangoydu. Caminito'yu birlikte seslendiriyorlardı. Ama Maradona'nın şarkı söyleme merakı ve özellikle de tangoya olan merakı e, gündemde yerini almış zaman zaman seslendirdiği tangolara kulak vermiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bugün hem Maradona'yı almış olacağız hem de onun sesinden tangolar dinleyeceğiz. Yine yıllar evvel ziyaret ettiği bir barda sahnedeki müzisyenlerin daveti üzerine sahneye çıkar ve bir şarkı söyler Maradona. İşte şimdi o tangoyu dinleyeceğiz. Cucucita'yı Diego Armando Maradona se Perdóneme, doctor, si yo he venido a rogarle que me diga si es verdad. Van tres noches, se lo juro, no he dormido, pensando en tan hermosa vida. He sabido que a Pinocho lo han traído con urgencia moribundo al hospital y que una hada milagrosa que ha venido con su magia lo acaba de curar. Usted no me conoce me llamo Cucucita y tengo una hermanita que no puede jugar. Es de trencitas rubias, si viera qué bonita. Y hace seis meses largos no puede caminar. Por eso yo le ruego a usted, doctor tan bueno, que ya me a pronto con toda su bondad. Que vaya por mi casa, que cure a mi hermanita, como curó a Pinocho y así podrá jugar. Médico asombrado lo miraba y en sus ojos una lágrima asomó. Y mientras lo abrazaba murmuraba, muy pronto sanará si crees en Dios. Corrió a casa llorando de alegría y en los brazos de la madre se y en el sueño vino el que pedía y al instante la nena caminó usted no me conoce me llamo Cocosita y tengo una hermanita que no puede jugar es de trencitas rubias si viera qué bonita y hace seis meses largos no puede caminar. Por eso yo le ruego a usted, doctor tan bueno, que ya me será pronto con toda su bondad, que vaya por mi casa, que cure a mi hermanita como puro a Evet söz konusu tabi Diego Armando Maradona olunca üstelik de 1986'da Dünya Kupası'nı kazanmasında Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasında bu kadar önemli bir rol oynayıp dünyanın en önemli futbolcuları arasında ismini yazdırınca şarkı da söylese Maradona'ya olan tezahüratlar tabii ki bir e, stadyum havasına ortamı hemen sokmaya başlıyor. Maradona'yı hiç şarkı söylerken dinlemiş miydiniz ya da tango söylerken? Ben açıkçası dinlememiştim. Ölümünden sonra e, tango söylediğini, üstelik de tangoya bu kadar meraklı olduğunu ölümünden sonra maalesef e, fark ettim. Bence gayet de güzel içtenlikle söylemiş bu Kukusita tangosunu. Bu tango kız kardeşini tedavi ettirmeye tekrar onun yürümesini sağlamak için tedavi ettirmeye çalışan bir kardeşin e, serzenişini anlatıyor aslında. Hastanede e, Pinokyo'yu iyileştiren, Pinokyo'nun yürümesini sağlayan o periyi arıyor ki kardeşinin tekrar yürümesini sağlayabilsin diye. Aslında çok e, anlamlı bir hikayesi var parçanın. Dilerseniz bu dokunaklı tangoyu Maradona'nın sesine değil de parçanın öyküsüne kulak vererek bir kez daha dinleyelim. Müziği Alberto Castillo'ya, sözleri Carlos Lucero'ya ait olan bu tangoyu Miguel Montero'nun sesinden dinliyoruz. Cucucita. Dime, doctor, si yo he venido a rogarle que me diga si es verdad. Van tres noches, se lo juro, no he dormido, pensando en tal hermosa realidad. He sabido que a Pinocho lo han traído con urgencia, moribundo al hospital, y que una hada milagrosa que ha venido con su magia lo acaba de curar. Usted no me conoce, me llamo Cucucita y tengo una hermanita que no puede jugar. Es de trencitas rubias y viera qué bonita y hace seis meses largos no puede caminar por eso yo le ruego a usted, doctor tan bueno, que me Sara pronto con toda su bondad, que vaya por mi casa, que cure a mi hermanita, como curó a Pinocho, y así podrá jugar. El médico asombrado lo miraba y en sus ojos una lágrima asomó. Y mientras lo abrazaba murmuró, muy pronto sanará si crees en Dios. Corrió a casa llorando de alegría y en los brazos de la madre se durmió y en el sueño vino el hada que pedí. Y al instante la nena caminó. Usted no me conoce, me llamo Cucucita y tengo una hermanita que no puede jugar es de trencitas rubias y mira qué bonita. Y hace seis meses largo, sabe, no puede caminar. Por eso yo le ruego a usted, doctor tan bueno, que me Sada pronto con toda su bondad. Que vaya por mi casa, que cure a mi hermanita, como curó a así podrá jugar. Tango'nun efsanevi bandoneonistlerinden Jose Libertella'nın müthiş orkestrasının yorumu ve Miguel Montero'nun vokaliyle dinledik Cucucita tangosunu. Maradona'nın söylediği tangolardan bir tanesiydi Cucucita ve masalsı bir e, öyküsü, hüzünlü bir öyküsü vardı sözlerinin. Aslında Maradona ile özdeşleşmiş olan tango El Sueño del Pibe tangosudur. Maradona bunu birçok kez seslendirmiş hatta e, yolculuklarında da kendi kendini mırıldanırken görüntülenmiş. 1945 tarihli El Sueño del Pibe tangosu futbolcu olma hayalleriyle yanıp tutuşan bir çocuğun zil çaldıktan sonra kapıda kulübe kabul edildiğine dair bir kağıdı almasıyla başlıyor ve annesine dönerek işte bundan sonra çok para kazanacağım, sana çok iyi bakacağım anne sözleriyle devam eden ve daha sonra e, stadyumdaki alkışları duymasına kadar olan hikayesinden bahseden bir tangodur. Tabii ki Maradona ile özdeşleşmesi çok normal Maradona'nın bu tangoyu çok severek seslendirilmesi ve sürekli mırıldanması da çok anlaşılır bir durum. Hatta öyle ki tangonun içerisinde geçen ben de bir gün Baldoneo gibi olacağım e, sözü Baldoneo ki belli ki bir eski futbolcu Maradona söylerken Maradona'ya evrilmiş ve ondan sonra artık e, Baldoneo yerine ben de bir gün Maradona gibi olacağım sözleriyle anılmaya ve söylenmeye devam etmiş. Şimdi bu tangoyu Maradona'nın sesinden dinliyoruz. Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando. La madre extrañada cruzó el piletón y el pibe le dijo, riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Olguín. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugar en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración. El Sueño del Pibe, çocuğun rüyasını Diego Armando Maradona'nın sesinden dinledik. Bir çocuğun futbolcu olma hayallerinin anlatıldığı bir tangoydu bu ve tabii ki Arjantin'in medar iftarı futbolcusu büyük yıldız Diego Armando Maradona'nın sesine ve yorumuna da çok yakışmıştı. Bence çok keyifli de söylüyor. E, ses tonu da gayet hoş ve çok etkili hissederek söylediği de belli oluyor. Ben kimden etkilendiğini acaba bu tangoyu kimlerden dinleyip kimlerden etkilendiğini çok merak ettim. Tango zaten 1945 yılında yazılmış ve aynı yıl Ricardo Tanturi ve Osvaldo Pugliese Orkestrası tarafından kaydedilmiş. Ricardo Tanturi Orkestrası'nın vokalisti Enrique Campos, e, Osvaldo Pugliese'ninki ise Charlo. Osvaldo Pugliese de tango dünyasına ismini büyük harflerle yazdıran üstadlardan bir tanesi ve yine 10 gün kadar evvel 2 Aralık kendisinin doğum günüydü. Aynı zamanda onun da doğum gününü kutlamış olalım. Ee, sevgili Ercüment Gürçay'ın tabiriyle yine Açık Radyo'da Babil'den sonra programını yapan sevgili Ercüment Gürçay'ın, Ercüment abinin tabiriyle Pugliese 115 yaşında. Şimdi Pugliese Orkestrası'ndan El Sueño del Pibe'yi şarl vokaliyle dinliyoruz. mamita se acercó gritando. La madre extrañera dejó el piletón y el pibe le dijo, riendo y llorando, el plume mandado, hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un baldonero, un martín, un boyer. Dicen los muchachos de oeste argentino, que tengo más tiro... que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, sería un triunfador. Jugar en la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración. Se durmió el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto, están cero a cero, Tomó la pelota sereno en su acción, gambeteando a todos, en al arquero y con fuerte tiro quebró el mar. buscador. El Sueño del Pibe'yi dinledik Osvaldo Pugliese Orkestrası'ndan. Yine Aralık ayında doğmuş tangoculardan bir tanesiydi. Doğum günün kutlu olsun Don Osvaldo. 25 Kasım 2020 tarihinde kaybettiğimiz Arjantin'in ve dünya futbolunun en önemli isimlerinden bir tanesi. Diego Armando Maradona hatırlatmıştı bize bu tangoyu. Onun sesinden de şöyle birazını dinlemiştik tangonun ve daha sonra Pugliese Orkestrası'ndan dinledik. Futbolcu olma hayaliyle yanıp tutuşan bir çocuğun hikayesini anlattığı tangolardan bir tanesiydi. Aslında programa Carlos Gardel'le Caminito tangosuyla başlamıştık. Caminito küçük yol demek ve o küçük yol bizi Maradona'ya oradan da Osvaldo Pugliese'ye kadar getirdi. Carlos Gardel'le başlamamızın sebebi ise 11 Aralık'ın yani dünün Dünya Tango Günü olmasıydı. 11 Aralık'ın Dünya Tango Günü olarak seçilmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi şüphesiz ki tangonun en büyük ismi Carlos Gardel'in doğum günü olmasıydı. Şimdi hemen bu büyük ustanın o eşsiz sesinden yine en meşhur tangolarından bir tanesini dinleyerek devam edelim. El dia que me quieras. Acaricia mi sueño el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Mi mío el paro de tu risa leve, es como un canetar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa se engalara se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las carparas dirán que ella eres mía y loca la forzará se cortará tu amor que me quiera desde el azul del cielo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso para nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa que verán tu de mí, El día que me quiera, no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodía y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas en no nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo luciérnagas curiosas oh, que verán oh, que mi corazón. El día que me quieras. Beni sevdiğin gün. Şüphesiz ki Carlos Gardel'in en bilindik, en önemli parçalarından bir tanesiydi. Bestesi yine Carlos Gardel'e ve sözleri Alfredo La Pera'ya ait yine bir Gardel La Pera işbirliğiyle ortaya çıkmış. 1935 tarihli ve sonsuza kadar kalacak olan tangolardan bir tanesiydi El Dia Que Me Quieras. 11 Aralık Carlos Gardel'in doğum günü ama aynı zamanda yine tangonun büyük isimlerinden Julio De Caro'nun da doğum günü. Julio De Caro da Carlos Gardel'in şarkı söylemede yaptığı devrimi, tangodaki büyük devrimi orkestralamada, orkestrasyonda yapıyor ve tangoya aranjman anlayışını, orkestrasyon anlayışını getirerek tangonun başka bir boyuta evrilmesini sağlayan devrimi, müzikal devrimi yapıyor diye anılır Julio De Caro. Aynı zamanda keman sanatçısı ve keman çalarak orkestrayı yönetiyor. Kemanının önüne koyduğu kalakla bu gramofona benzeyen ekstra e, ses çıkarması için koyduğu kalakla da e, violin kornet diye de geçer bu aynı zamanda. Kendine özgü de bir e, keman sesi, keman sound'u elde etmiş oluyor. Orkestrasına da getirdiği yeniliklerle birazdan dinleyeceğimiz parçada olduğu gibi yer yer vokalleri, kahkahaları veya efektif şeyleri kullanmasıyla da bir e, ses zenginliği getirmiş oluyor Julio De Caro tango müziğine. Yıllar sonra Julio De Caro'nun arkadaşı ben Molar 1965 tarihinde 11 Aralık'ı hem Carlos Gardel'in hem de Julio De Caro'nun doğum günleri olması sebebiyle Dünya Tango Günü ya da Ulusal Tango Günü olarak ilan edilmesini teklif ediyor ve Kültür Bakanlığı'na böyle bir öneride bulunuyor. 12 yıl boyunca sürüncemede kalan bu durum 1977 yılında kabul ediliyor ve 1977 yılından itibaren 11 Aralık günü Ulusal Tango Günü olarak e, kutlanıyor Arjantin'de. Tabii ki dünyadaki bütün tango severler bunu bir Dünya Tango Günü, International Tango Günü haline getirdiler ve 11 Aralık artık dünyanın her yerinde Dünya Tango Günü olarak kutlanıyor. 2009 yılında da UNESCO Güney Amerika kökenli olan tangoya yani hem Uruguay hem de Buenos Aires'e Arjantin'e ait olduğunu ifade ettiği tangoya insanlık için koruma altına almaya değer kültürel ögelerden, kültürel değerlerden biri olarak e, değer biçip koruma altına alıyor. 2009'dan beri tango dünyanın kültür miraslarından bir tanesi aynı zamanda. Şimdi 11 Aralık'ın Dünya Tango Günü olmasına vesile olan o büyük usta Julio De Caro'nun bir tangosuyla devam edelim programa. Malahunta'yı dinliyoruz Julio De Caro Orkestrası'ndan. La Junta'yı dinledik. Bir Julio de Caro tangosuydu ve Julio de Caro orkestrasından dinledik. 11 Aralık'ın Dünya Tango Günü olması sebeplerinden bir tanesiydi Julio de Caro'nun 11 Aralık'ta doğmuş olması ve orkestraya getirdiği yeniliklerle kendisinden sonra bir çığır açmıştı. Bu parçada da ıslıkların bile çok sesli e, çaldığını duyabiliyoruz. Yani ıslığı tek bir kişiden duymaya zaman zaman alışkınız ama orkestradaki birkaç kişi aynı anda ve farklı melodilerle ıslıklar çalıyordu. Bu bile başlı başına getirilmiş bir yenilik. Çok aşina olduğumuz bir şey değil. Ama Julio De Caro'nun açtığı bu yol ondan sonra gelen bütün tango müzisyenlerini etkilemişti. Hatta Dekaryan okulu, Dekaryan ekolü diye bir ekolle anılacaktı artık Julio De Caro'nun izinden gidenler. İşte onun açtığı yoldan ilerleyen bir aranjman dinleyeceğiz şimdi. 1928 tarihli Duelo Criollo tangosunu Alberto Marino seslendiriyor. Müzik la luna serena baña con su luz de plata como un sollozo de pena se oye cantar su canción, la canción dulce y sentida que todo el barrio escuchaba cuando el silencio reinaba en el viejo caserón. Cuentan que fue la piba de Rabal, la flor del barrio aquel que amaba un pagador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura más mental que un farol en duelo crioso vio bajo débil luz morir Por eso gime en las noches de tan silenciosa calma esa canción que es el broche de aquel amor que pasó. De pena la linda prima abrió bien ancha sus alas con su virtud y sus alas hasta el cielo se voló. Cuentan que fue la prima de Raval la flor de barrio que amaba un parador para ella cantó el amor al su ventana, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura más mental. en el duelo crioso vio bajo su débil luz morir los dos. Duelo Criollo'yu dinledik Alberto Marinho'nun sesinden. Radyosunu yeni açanlar için hatırlatalım tekrar. El Fuege programındasınız. Dünyanın bütün seslerine, kainatın bütün seslerine açık olan 95.0 Açık Radyo'da dünyanın bütün tangolarına açık olan El Fuege programında tangonun büyülü kutusundaki izleri birlikte sürüyoruz. 11 Aralık Dünya Tango Günü olması sebebiyle bugünkü programda Carlos Gardel ve Julio De Caro'dan bahsettik. Çünkü o ikisinin doğum günü olduğu için 11 Aralık tarihi seçilmişti. Ulusal Tango Günü olarak Arjantin'de ve o gün bugündür dünyada Dünya Tango Günü olarak kutlanıyordu. Peki Covid-19 virüsünün çılgınca yayılmaya devam ettiği 2020 yılında acaba 11 Aralık Dünya Tango Günü nasıl kutlandı? Elbette pandemi birçok sektörü ve birçok insanı çok zor durumda bıraktı. Ama tango sarılarak yapılan bir dans ve tangocuların kolay kolay e, eski ortamlarına kavuşacakları da pek yakın bir tarihte gibi gözükmüyor sanırım. Tangocular da tabii tangodan para kazananlar da çok zor durumda. Tangocular tangoyu özlemiş durumdalar ama tekrar kapalı mekanlarda veya da açık mekanlarda bir araya gelip yakın temasla sarılarak bir müziği paylaşmanın ne zaman geri geleceğini merakla bekliyorlar. Hepimiz bu pandemiden bir an önce kurtulup bütün özlemlerimize tekrar kavuşmayı bekliyoruz. Ama her zaman olduğu gibi insanoğlunun en zor durumda kaldığı durumlar, yaratıcılığının da zirveye çıktığı durumlar oluyor sanırım. İnsan zor, durumlardan kurtulabilmek için yaratıcılığını gerçekten e, tüm gücüyle kullanıyor sanırım. Arjantin'deki tangerolarda, Arjantin'deki tango severler, tango müzisyenleri de pandemi dönemindeki pandemi dönemine rastlayan bu Dünya Tango Günü'nü kutlamak için çok farklı bir yöntem geliştirdiler. Dün akşam başlayan bir hafta boyunca sürecek olan bir tango haftası e, organize ettiler ve bu tango haftası YouTube üzerinden adeta bir müzik festivaline dönüştürüldü. Her gün farklı bir konseptin yer aldığı, e, yer alacağı daha doğrusu bu etkinlik, bu bir hafta sürecek olan festival dün gece başladı. Ee, Türkiye saatiyle 11'e tekabül ediyordu. 11 itibariyle ilk yayınlarını başlattılar ve dünyanın çeşitli yerlerinden Orkestras Milongas konseptiyle yani Milonga orkestraları konsebiyle konseptiyle ilk yayınlarını dün akşam gerçekleştirdiler ve gerçekten Milonga orkestraları adına adeta bir şenlik yaşandı 4 saat boyunca hiç durmadan kesintisiz yayın yaptılar ve çok farklı orkestralardan çeşitli parçalar dinleme şansına sahip olduk. Çok heyecan vericiydi. İlk e, gece orkestas Milongas yani Milonga orkestralarıydı. Şimdi Milonga orkestraları deyince Türkiye'deki tango severlerin çok yakından tanıdığı, çok sıklıkla dinleme şansına sahip oldukları fakat yakın zamanda profesyonel hayatlarına son verdiklerini duyurmuş olan Sexteto Milongero orkestrası ile devam edelim. Pocas Palabras'ı dinliyoruz Sexteto Milongero'dan. Müzik de las verdes ser inolvidable. Solo quiero hacerte ver que aunque no lo quieras creer, hay amores imborrables. Después de tanto vuelvo a hallarte, esta emoción siento mirarte, siento un loco palpitar en mi viejo corazón y es que al fin te vuelvo a hallar. Pocas palabras, vieja mía aún no murió. Después de tanto vuelvo a hallarte y esta emoción siento olvidarte. Siento un loco palpitar en mi viejo corazón y es que al fin te vuelvo a hallar Pocas Palabras'ı dinledik Sexteto Milongero'dan birkaç kelime dedi. Javier bize ve maalesef artık Sexteto Milongero yoluna devam etmiyor ama geride çok güzel albümler, çok güzel konserler ve özellikle de Türk tango severlerine çok güzel hatıralar bıraktılar. Sexteto Milongero yoluna devam etmiyor ama yeni birçok tango orkestrası özellikle de Milongero orkestralar yani e, dansa çalan, milongalarda çalan orkestralar yeniden dahil olmuş durumda tabii ki e, tango müziği içerisine. İşte dün gerçekleşen daha doğrusu dün başlayan festivalin ilk günü 11 Aralık'taki ilk kategori Orkestras Milongeras'tı yani milonga orkestralarıydı. 12'sinde yani bu gece Nuevo Tango Criollo e, yani yeni yerli tango orkestraları, bir sonraki gün Nuevas Tendencias, bir sonraki gün Cantores y Cantoras şarkıcılar, bir sonraki gün 15'i Tango de Concierto yani sahne tangosu e, konser tangosu. 16'sında Nuevo Tango Canción, yeni tango şarkısı konseptleriyle bu kategorilerle e, festival devam edecek 6-7 gün boyunca. YouTube'dan ücretsiz olarak izlenebiliyor ve her konseptten 4 e, saat boyunca farklı orkestralardan yayın yapıyorlar. Ben heyecanla takip edeceğim. E, ve dün akşam e, biz de Türkiye'den bir orkestrayla bu Dünya Tango günündeki festivalin ilk gününe dahil olmuş olduk. O da çok heyecan vericiydi dünyadan, dünyanın dört bir yanından orkestralarla özellikle Arjantin'deki e, orkestraların yanında Türkiye'den de bir orkestra olarak Tangesta bu festivalde ilk defa yer almış oldu. Yani Arjantin'deki bir festivale ilk defa bir Türk orkestrası da katılmış oldu. Üstelik e, Darienzo tarzında yapılan özleyiş tangosunun yeni aranjmanı da YouTube'a ilk kez yüklenmiş ve ilk kez bu festivalde de seslendirilmiş oldu. Diğer bir deyişle Arjantin'den yapılan online bir festivalde bir Türk orkestrası bir Türk tangosunu dünyaya duyurmuş oldu. Şimdi bu kayıt değil ama yine e, dünkü festivalde seslendirilen Tangesta kayıtlarından bir tanesini dinleyeceğiz şimdi. La Milonga de Buenos Aires. La Milonga de Buenos Aires'i dinledik Tangesta orkestrasından Tangesta'nın 2017 yılında çıkardığı Tangeros de İstanbul İstanbul Tangeroları, İstanbul Tangocuları adlı albümde yer alan parçalardan bir tanesiydi La Milonga de Buenos Aires. Bir kez daha tekrar edelim. Dün yani 11 Aralık itibariyle başlamış olan online tango festivali bir hafta boyunca her gün farklı bir konseptle devam edecek. Her gün farklı kategoriden farklı orkestralar yaklaşık 4 saat boyunca sizlerle birlikte olacaklar. YouTube'dan bu festivali takip edebilirsiniz. Tangesta Orkestrası da dün gece Orkestras Milongeras kategorisinden yani milonga orkestraları kategorisinden e, sahne aldı ve bir Türk tangosunu da seslendirdiler Arjantin'deki bir festivalde. Arjantin müzisyenlerin bir araya gelerek böylesi e, bir dönemde Covid'den sonra değişeceğini düşündüğümüz bu yeni dünyaya yeni bir festival anlayışıyla dahil olmaları gerçekten çok önemli, çok etkileyici. Yeni dünyaya yeni bir projeyle, yeni bir yaklaşımla e, sesleniyorlar ve her halükarda müzik, sanat ve tango devam edecek mesajını veriyorlar. Şimdi yine bu bahsettiğimiz festivalde yer alacak kategorilerden biri olan Nuevo Tango Criollo yani yeni e, yerli orkestra konseptinden tahminimizce e, festivale dahil olacak bir orkestrayla devam edeceğiz. Quinteto Criollo González Calo seslendiriyor Sombras y Noches. Yeni bir orkestra, yeni bir tango. Cuando se afianzó el sol y te hago el despertar, un sorbo de palabras entristecieron el bar que un día nos juntó en sombras y noches de aquel verano oscuro que se hizo en soledad. Parece que esta vez la cuenta sí falló y en boca de otros ruidos, mierme de vanidad y en esa gran mitad de ese mi mal dejaste en el café lo nuestro en tibiar Pensaba que al final da lo mismo echar atrás la mala destreza que andar perdiendo la bocha en vueltas y le pifié por fracasar que te amé tan de pronto. Si te fuiste dos veces, mi vida cerró en tu piel su espanto y de a poco el cielo nos quiso apartar. Será si será, por mera casualidad Dios, papi, te dispuso, Dios de mí te quitará. No hay santo que resigne, son sombras la noche de aquel verano oscuro que fue mi eternidad. Parece que esta vez la cuenta sí falló y en boca de otros ruidos me de vanidad, Y en esa gran mitad de papi mal, dejaste el café lo nuestro entibiar. Pensaba que al final da lo mismo echar atrás la mala destreza que andar perdiendo las muchas vueltas y le pifié por fracasar. No sepa que te amé tan de pronto si te fuiste dos su espanto y tampoco el cielo nos quiso apartar. Sombras in Noches'i dinledik Quinteto Criollo González Calo'dan. 2019 yılında çıkardıkları albümden bir parçaydı Sombras y Noches. Bugün de programın sonuna e, geliyoruz sevgili dinleyenler. 11 Aralık itibariyle Arjantin'den Yayınlanmakta olan ve bir hafta sürecek olan Tango Festivali'nin de duyurusunu yapmış olduk. Yeni dünyaya yeni tip bir tango festivali getirdi Arjantinliler ve her gün farklı bir konsepte orkestralardan örneklerle yayında olacaklar. Takip etmenizi dileriz. İşte bu orkestralardan, bu kategorilerden bir tanesi de tangoda yeni eğilimler ve e, konser için tango müziği. İşte çağdaş müzikle ve caz müziğiyle biraz da improvize müzikle tangoyu birleştiren örneklerden bir tanesiyle programı sonlandıracağız bugünlük. Juan Pablo Navarro Orkestrası yine Juan Pablo'nun bestelerinden bir tanesini seslendirecek. Pa el agus y el uli. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere sağlıkla ve hoşçakalın. Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu.